Իսրայելցի քաղաքագետի խոսքով Արցախում չկա ագրեսիա, Արցախում պետություն են կառուցում։ Արցախի քաղաքական ուժերը քննարկել են հանրապետության նախագահի առաջիկա ընտրության հարցը։ Հանրապետությունում կարգտահարությունից դժուժած հողօգտագործողների վնասների փոխհատնուցման հարցը քննարկման փուլում է։ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն քննարկում են երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Եկեղեցական ժողովն Աթեշյանին պաշտոնազրկել է։ Ստեփանակերտում անցկացվում է ֆուտբոլային մրցաշար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր Արցախում նշվում է հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների օրը։ Ամեն տարի այսօրը բազմաթիվ արցախցիներ ու հյուրեր երկրի ղեկավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ այցելում են Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր եւ հարգանքի турք մատուցում անհայտության ճակատագրի մատնված ազատամարտիկների քաղաքացիական անձանց անվանն ու գործին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Տարիների որոնողական աշխատանքները շատ դեպքերում արդյունք չեն տվել։ Ուրիշ էլ ինչ էր մնում անել նրանց անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատներին՝ միայն սпасել եւ հուսալ։ Այս տարիների ընթացքում նրանց միակ փրկությունը սпасումն էր, իսկ հույսի ճանապարհին շատ սրտեր են բեկվել, շատ երազներ անեացել։ Բայց հույսը, ինչքան էլ հոգնած, սիրտը ինչքան էլ բեկված, միշտ էլ սпасումի ճանապարհին է։ Մեր տղաները գնացին մաքուր ու ամբից կյանք արարելու համար, բայց ակամա գերեվարվելով ու պատանտվերծվելով ճշնամու կողմից առ այսօր մնացել են անհայտության ճանապարհին։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմահերենասիրական դասյարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժնի պետ գնդապետ Վրեժ Իշխանյանը միջոցառման բացմանը նշեց. Անհայտ ճակատագրով մեր հայրենակիցների սիրելի մայրեր, հարազատներ, այսօր մենք կրկին անգամ ներկայացել ենք Ուշակոթողի մոտ երախտագիտության խոնարհումի ու սփոփանքի խոսքեր ասելու ձեզ, հիշելու նրանց անուններն ու գործերը, հոգեպես հաղորդակցվելու նրանց հետ։ Եվ համոզված ենք, որ ձեր որդիների անորոշ անհայտ ճակատագրերի համար դուք լացող մայրեր ու հարազատներ չեք միայն, այլ նաև թիկունք եք մեր պետությանն ու բանակին եւ ներկա ու ապագա սերունդները ձեր աղոթների զորությամբ ու ձեր զորակցությամբ կշարունակեն մեր ազատամարտի նվիրյալների հերոսական պայքարը եւ այն կհասնեն վերջնահանգրվանին։ Թեպետ այսօր նրանց հոգիները անհայտության օթևաներում են, բայց միևնույն է, նրանք մեր կողքին են, մեզ հետ։ Եվ թերևս այս գիտակցումն է պատճառ հանդիսանում, որ เป զի նրանց հարազատները շարունակեն հավատով եւ հույսով ապրել։ Արցախի հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի խոսքով Շուրջ 26 տարի մեզ բռնաթաթված պատերազմ էինք մխում հանուն մեր ապրելու իրավունքի, հանուն Արցախի ազատության եւ անկախության եւ հաղթեցինք ճշնամուն, բայց 26 տարի անցել թարմ ու բաց է մեր վերքը։ Եթե մեր բանակին ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ կորածների հանրապետական հանձնաժողովին ապրիլյան պատերազմում հաջողվեց վերադարձնել մարտիրոսված հերոսների գոնե դիակները, ապա իրավիճակն այլ էր Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Մեր ազգի գոյատևման հիմքը եղել եւ մնում է քրիստոնեական հավատը։ Հավատքի զորությամբ մենք կարողացել ենք դիմակայել ժամանակի դաժան հարվածներին, իսկ առաստված բարձրացված յուրաքանչյուր աղոթք օգնում է ուժ ու ավյուն գտնել դժվարությունները հաղթահարելու ճանապարհին։ Անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատներին օրտնանքի խոսք հղեց Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանը հերոսական Արցախի հերոս ժողովուրդ։ Այսօր բոլորս միասնաբար մեր հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ եկել ենք հիշադակի եւ հարգանքի թուղթ մատուցելու մեր բոլոր անհայտորած գերության մեջ գտնվող ազատամարտիկների շտագին։ Նրանց համար օգնենք, որ Աստված նրանց համբերություն ապարգևի, կարողանա մինչև այս տոկալ համբերել եւ վերադառնալ իրենց սուրբ հայրենիքը, իրենց մայրերին, հայրերին, զավակներին եւ ուրախություն բարձրել մեզ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Իսրայելցի քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը Արցախ հայցի շրջանակներում 3 հանդիպել է նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են հայ-իսրայելական քաղաքական եւ հանրային կապերի ակտիվացման հարցեր եւ համագործակցության հերանեկարներ։ Ավիգդոր Էսկինը նշել է, որ Իսրայելը ունի փորձ եւ ցանկություն աշխատելու հայկական երկու պետությունների հետ եւ իրեն չի հետաքրում թե դրան ինչպես կարձագանքի Ադրբեջանը։ Էսկինի խոսքով կարևոր է որ աշխարհում Արցախի մասին իմանան ոչ միայն հակամարտության կոնտեքստում, այլև ճանաչեն որպես հայ ժողովրդի բնորան, պատմական, տնտեսական, զբոսաշրջային, արժեքային համակարգ ունեցող երկիր, որտեղ ապրում է հրաշալի ժողովուրդ։ Հրեագործիչը կոչ արել հայկական երկու պետություններում կազմակերպել հայրենադարձյան մեծ ծրագիր, հայ մնալու համար պետք է ապրել Հայաստանում խորագրով։ Իսրայելցի քաղաքագետը նշել է, որ իր համար իսկական բացահայտում է Արցախը։ Այստեղ մարդկանց աչքերում բարեկամություն ես տեսնում։ Չկա ագրեսիա, նրանք պետություն են կառուցում, ասել է Ավիգդոր Էսկինը։ Հունիսի 28-ին տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված երեք քաղաքական ուժերի՝ Ազատ հայրենիք, Արցախի ժողովրդավարական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների ղեկավար կազմերի հանդիպումը։ Քաղաքական ուժերի պատասխանատուները քննարկել են Հանրապետության համանդրության դրույթներին համաձայն ազգային ժողովի կողմից Արցախի հանրապետության նախագահի առաջիկա ընտրության հարցը եւ պայմանավորվել շարունակել սույն օրակարգով քաղաքական խորհրդատվությունները հնարավոր համագործակցության նպատակով։ Եթե հողմշակողների ծախսերի գերակշիռ մասը պետական աջակցության շրջանակներում է կատարվում, այդ նույն հողօգտագործողից մենք չենք կարող առանձին ապահովագրական վճար պահանջել։ Այս մասին ասել է Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Անդրադառնալով կարգտահարության վերջին դեպքերի հետևանքներին վարչապետը նշել է. Հողօգտագործողների վնասների փոխհատուցման հարցը քննարկման փուլում է, որ เป զի կարողանանք աջակցել նրանց հետագա գործունեությունը կազմակերպելու հարցում։ Նախնական քննարկումներ եղել են եւ այդ մասով կա նախագահի հանձնարարականը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացման համար։ Անասնապահության ու երկրագործության ճյուղերում արձանագրված հաջողությունները նպաստում են, որ այստեղ գյուղացիները տարեստարի ընդլայնեն թե մշակվող հողատարածները, թե մշակաբույսերի տեսականին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Օրեկանի նախկին գյուղապետ Գարիկ Մաթեոսյանը հողի հետ աշխատանքը սկսել է առանց երկրագործության մասին բարձագույն գիտելիքների։ Ամեն ինչ ձևավորվեց գործի ընթացքում փորձի ժամանակ։ Օրեկանը տեղափոխվել Ջերմուկից, իսկ Ջերմուկում իր աշխատանքը հերոյեր գյուղատնտեսության ոլորտից բնակության օրվանից հողի լեզուն չհասկանալով աշխատեցինք կամաց կամաց մինչև հողի լեզուն հասկացանք Առանց պետական միջամտության ընկեր հարևանի օգնության դժվար կլներ գործից գլուխ հանել ասում է արդեն հաջողակ մենատնտեսը աջակցեցին կառավարության կողմից ոդկի կանգնելու գյուղաաջակցության հիմնադրամի կողմից աշխատեցինք մենք ծառատունկները զարգացնելու ցանկի բանջարաբոստանային կուլտուրաների Տնամերձից ստացած բերքը գոհացնում է հողագործին վաճառքի է հանում, ինչպես նաև տան կարիքները հոգալուն է բավարարում։ Արատ բերքը ստիպում է օրորի ընդլայնել տնտեսությունը։ Դրա համար հիմնավոր հաշվարկներ է արել մենատնտեսը մեկ ջերմոցից ստացա մոտավորապես 300 կիլոգրամ վարունգ։ Դա մշակել եմ 56 քառակուսու վրա։ Եթե դուրս է գալի 300 կիլո վարունգ մի 2 ամսվա ընթացքում, 2 ամսվա ընթացքում նաև դուրս կգա մի կես տոննա լոլիկ, դուրս կգա եւ բադրջան, դուրս կգա եւ պղպեղ։ Հողագործը վստահ է, որ երկրագործության այս ճյուղը բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությունը զարգացման հերանեկարներ ունի։ Դրան նպաստում է եւ կլիման, եւ սննդի անվտանգության մշակույթի ձևավորումը։ Ձերբերումների վրա կանգ չի առնում տեղանքի բարեխառը կլիման, կարծես թե պահանջում է, որ նոր մշակաբույսեր, նոր ծառատեսակներ աճեցնի։ Փորփրեց համացանցը զինվեց գիտելիքներով ու փորձեց մեր ցարևադարձային մրգատու ծառեր աճեցնել։ Մանդարին, ապելսին, կիվի, զեյթուն, որից բոլորից էլ ունեմ տեղադրված ինտերնետի կապի միջոցով ուսումնասիրելով կիվիի զեյթունի ցրտահարության աստիճանները, որոնք որ կարող են բացօթյա աճել, մանդարինները անպայման հարկավոր է ջերմոցային համակարգ, որ ձմեռային պայմաններում պահելու։ Փորձը որոշակի անհաջողության հանդիպեց։ Անցած տարի ցերտաշունչ ձմեռը վնասեց տնկինները, սակայն դա չհիասթափեցրեց հողագործին։ Սովորական ցելոֆոն գնելով 30000 դրամ տվեցի գնեցի, բայց այն ուժը չպատեց, որ ձմեռային պայմաններում քամու ուժգնությանը դիմանա, որից պատառոտվեց եւ ծերտահարվեցին այդ ձերկբերված մանդարինները։ Փարքասու որ որը որ շատ էր հողի տակ, արմատակալները մնացին, Գառնան շրջանում նորից սկսեցին կանաչել, Մանդարինի ջերմոցն ավելի հուսալի պիտի դարձնել, իսկ տարածքը օպտիմալ օգտագործելու ու մեկ քառակուսի ջերմոցային տարածքից ավելի մեծ եկամուտ ստանալու համար ինքնուս հողագործը մտածել է մանդարինների ջերմոցի մեջ աճեցնել նաև սյունային համակարգով ելակ։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության Իսրայելի ներգրավումը բացասական հետևանքների կհանգեցնի։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի խորհրդանի խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Նրա խոսքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խնդիրները պետք է լուծվեն առանց արտաքին միջամտության։ Նշենք, որ Իսրայելն Ադրբեջանին զենք մատակարարող հիմնական պետություններից է։ Հայաստանը հույս ունի, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի մասնակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, չնայած վերջին ժամանակներում նկատելի ակտիվության անկմանը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանը։ Մենք կցանկանայինք հետևել 20 տարի տևող գործընթացի շարունակությանը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի աշխատանքներին։ Կցանկանայինք տեսնել ամերիկյան մասնակցությունը այն նույն հունով, ինչ վերջին տարիներին։ Քանի որ վերջին ժամանակներում նոր վարչակազմի կողմից ակտիվության անկում է նկատելի, չնայած վերջին շաբաթներում դա վերականգնվում է, հայտարարել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ մոտ ապագայում։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանը։ Նա նշել է, որ երկու կողմի դիվանագետներն աշխատում են հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այսօր Ստեփանակերտի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության գրասենյակում տեղի ունեցավ այդ ոչ կառավարական կառույցի նախագահ Վերա Գրիգորյանի երկրի ապավենը անմոռաց հանդիպումներ օրերս լույս ընծայված գրքի շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Տիկին Վերագրիգորյանը միաժամանակ գլխավորում է Պաշտպանության բանակին առընթեր սատարել հարազատ բանակին ռազմահայրենասիրական կոչի ներքո գործող հասարակական կառույցի նախաձեռնող խումբը։ Ստեղծված լինելով դեռևս 2015 թվականին հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներից կազմված այդ խումբն ակտիվ գործունեություն է իրականացնում, ինչը եւ արտացոլվել է հեղինակի երկրի ապավենը անմոռաց հանդիպումներ գրքում։ Մեր այցելությունները զորամաս էր։ Արցախի հանրապետության պաշտպանական բոլոր շրջանների զորամասերը, որևհետև այդ զինվորի կողքին ոչ թե մենք մեր խումբը, այլ բոլորիս խղճի պարտքն է լինենք սիստեմատիկաբար։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը կարդացել է Վերա Գրիգորյանի բոլոր գրքերը, այդ թվում Նորընծա երկրի ապավենը։ Միջոցառմանը շնորհավորանքի իր խոսքում նա բարձր գնահատեց հերոս որդու հերոս մոր կատարած գործը։ Վերայի գիրքը ընթերցում ես, նույնիսկ վերնագրերը պարունակում են մեր ժողովրդի փիլիսոփայությունը, կենսափիլիսոփայությունը, բանակ ունենալու անհրաժեշտությունը, հերոս զինվոր ունենալու անհրաժեշտությունը։ Բանակը ներթիկունքում պետք է զգա ժողովրդի շնչառությունը։ Այն բոլոր բանակները, որոնք պատերազմի դաշտում զգացել են ժողովրդի շնչառությունը, նրանք շահել են հաղթանակը։ Միջոցառմանը ներկաները հանդես եկան շնորհավորանքի խոսքերով։ Կաճար գիտական կենտրոնի նախագահ Մհեր Հարությունյանը կարևորեց գիրքն ու առհասարակ Վերա Գրիգորյանի գործնեությունը ազգ բանակ գաղափարի տեսանկյունից։ Այստեղ նաև ազգ բանակ այդ հրաշալի գաղափարի մարմնացումներ տիկին վերայի տեսակետը թե ինչպես պետք է այդ միասնությունը ապահովի եւ իսկապես եթե բանակը ժողովուրդն է եւ ժողովուրդը բանակ է ապա այդ պետությունը հավերժ է պարտություն ունի Ի հավելումը նշենք, որ սա Վերա Գրիգորյանի 20-րդ գիրքն է, այժմ նա աշխատում է այդ վերջին հրատարակության երկրորդ մասի վրա։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամոնտը մտադիր է վիճարկել նախորդին падգամավորների ընդունած բանաձևը, որը թույլ է տալիս կանոնակարգում փոփոխություններ սահմանել։ Այդ փոփոխությունները թույլ կտան սկսել Ագրամունտի պաշտոնաթողության գործընթացը։ Ագրամունտի ներկայացուցչի խոսքով վեհաժողովի ղեկավարն իր փաստաբանների հետ ուսումնասիրում է իրավաբանական գործընթացներ սկսելու հնարավորությունը կանոնակարգի փոփոխությունների դեմ։ Պոլսո հայոց Պատրիարքարանի եկեղեցական խորհուրդը պաշտոնապես զրկել է Արամ arczepiskopos Աթեշյանին Պոլսո հայոց Պատրիարքի փոխանորդի պաշտոնից։ Աթեշյանի պաշտոնանկության մասին որոշումը կայացվել է 22 կողմ 2 դեմ ձայներով։ Սիրիական Ղնեմիե Հայաշատ գյուղի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին, որն ավերվել էր զինված ահաբեկիչների կողմից, վերակառուցվել եւ հանդիսավոր կերպով վերաբացվել է տեղի հայ համայնքի համար։ 1875 թվականին կառուցված տեղի հայկական եկեղեցին որ պղծվել էր իսլամիստ ծայրահեղական զինյալների կողմից, վերագտել էր իր նախկին տեսն ու բացել իր դռները յուղ վերադարձած հայ համայնքի առաջ։ Մարզասերների համար Չիլիի հավաքականը դուրս է եկել կոնֆեդերացիաների գավաթի եզրափակիչ։ Կիսաեզրափակում չիլիացիները հաղթարել են Եվրոպայի չեմպիոն Պորտուգալիայի հավաքականի արգելքը։ Հանդիպման հիմնական ժամանակն ավարտվել է առանց դարպասի գրավման։ Լրացուցիչ երկու խաղակեսերում թիմերին նույնպես չի աջողվել գոլի հեղինակ դառնալ։ Հետխաղյա 11 մետրանոցներով ավելի դիպուկ էր Ամերիկայի գավաթակիրը 3-0։ Հիշեցնենք, որ եզրափակչի մյուս օեգրի համար այսօր կհանդիպեն Գերմանիան եւ Մեքսիկան։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ սպորտի ֆեդերացիայի համատեղ նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքում անցեկացվում կաշվե գնդակ ֆուտբոլային մրցաշար։ Նախարարության սպորտի վարչության աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Գրիգոր Արաքելյանն ասել է, որ մրցաշարին մասնակցում են 2002-2003 թվականների ծնված տղաները։ Մրցաշարի նպատակն է ըստ բնակության վայրի հանրակրթական դպրոցներում ֆիզկուլտ առողջարարական եւ դաստիարակչական աշխատանքների երեխաների եւ դեռահասների ակտիվ հանգստի կազմակերպումը, առողջ ապրելակերպի ձևավորումը, լավագույն մարզիկների ի հայտ բերումը եւ հանրապետությունում ֆուտբոլի մասսայականացումը, ասել է Գրիգոր Արաքելյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։